Die Heere het met Joel gepraat. Joel was de sien van Petiel. Jelle wat leiers is, moet luister. Jelle allemaal wat in die land woon, moet oor wat die Heere sê. Die dingen wat nou gebeur, het nog nooit voor je gebeur nie. Jelle moet dit voor jelle kinders vertel, en jelle kinders moet dit voor jelle kinders vertel, en jelle kinders moet dit ook voor jelle kinders vertel. Daar het baie springkane gekom, hulle het viermaal gekom, en elke maal het hulle al die planten opgevreet. Die mensen wat altijd dronk is, moet nou wakker worden in huil. Almal wat lief is vir wijn, moet huil, want daar is niks wijn om te drinken. nie. Die springkane was de soldaten wat sterk in baie is. Hulle het die land ongeval, hulle het tande en kake binnen soos lius. Hulle het die vye bome kal gevreet en hulle het ook die wingerde verwoes. Hulle het die bome se pas afgevreet en uitgespoeg, die takke is kaal. Julle moet treer, Jylle moet huil soos een jong meisje wat treer omdat haar verloofde dood is. Daar is nie koringoffers en drankoffers bij de tempel van die Heere nie. Daarom treer die priesters wat vir die Heere werk. Daar groei niks op die koringland nie, die grond is droog. Daar is niks koring nie, die drijven is droog en dood, en ook die olijven. Die boere weet niet wat om te doen nie, hulle huil oor die koring en die gars, want in die grond groei niks wat hulle kan afsny nie. Die wingerde en die vijebome is droog en dood, en ook die granaatbome, die palmbome en die appelbome. Al die bome is droog en dood. Daar is niks waarover die mensen blij kan wees nie. Die priesters wat bij die altaar werk, moet rouwkleren aantrek, hulle moet huil en treer. Hier die mense wat voor my God werk, moet rouwkleren aantrek ook wanneer hulle gaan slaap, want daar is nie koringoffers en drankoffers in die tempel van hulle God niet. Hulle moet de dag aan die Heere wei en allemaal moet op daar die dag vast. Hulle moet die leiers en allemaal wat in die land woon, bij mekaar maak in die tempel van hulle God die Heere, en dan moet hulle vir die Heere vrouw om hulle te helpen. Die dag van die Heere is nabij, dit is de dag wanneer allemaal bang zal wees. Die Almachtige God wil alles verwoes, ons sien daar is niks om te eet nie, niemand is blij in die tempel van ons God nie, niemand juig nie. Die koringsaad lee nog onder die droge grond, die stoorkamers is leeg, die plekken waar ons koring bere, val in mekaar, vandaar is niet koring nie. Die beeste balk in raas, hulle loop al rond, vandaar is niks om te vreet nie. Die skape en bokke kry ook zwaar. Heere, ek bid tot die, help ons. Een vier het al die bome in die veld afgebrand waar die dieren wij. Ook die wilde dieren wacht dat u helpt want daar is nie water in die riviere nie, en die veld waar hulle wei, het afgebrand.